بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Slavak je uzvišen Allah uđene šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje, te ono što između njih, gospodaru vidljivog i nevidljivog, ljudi, džina, šeitana, onoga što mi znamo i onoga što ne znamo i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Hasan al-Basri, Allahu anhu, kada bi držao svoje predavanja, često bi prisutno rekao Draže mi je vas sresti vidjeti neko svoju porodicu što je ljudima bilo začuđeno. A pa onda bi on objasnio zašto, zašto mu je draže vidjeti one koji su došli da slušaju predavanje nego svoju porodicu. Kaže, kada vas vidim, znam da ste vi došli da tražite ahiret i to me raduje. A kad vidim svoju čeljad, znam da ona traže da jedu, da im moram priskrbiti i donijeti. Zato uistinu vas smatram od takvih koji ste došli da tražite ahiret, a ja zajedno s vama. Molim Allah šanu da nam ova naš trud, ovo naše druženje u Kabuli i da ako bude to na sudnjem danu nađemo među našim dobrim djelima. Večeras ćemo govoriti o, o jednom dijelu hadisa i od jednom dijelu vasijeta, oporuka Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koje je on uputio Muaz ibn Jabal. An Muaz قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا prenosi Muaz Kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je me uzeo za ruku i malo prošetao sa mnom. Thumma zatim mi je rekao: Ja Muaz, o Muaz, usike bi taqwa wasijetim ti takvalu, wasidqil hadis i iskrenost u govoru. وَفَاءِ الْعَهْدِ i da svoje obaveze dosljedno izvršiš i tako dalje i tako dalje. Hadis je dugačak, a mi ćemo odmah prići na ove vasijete da ih obrađujemo, tako ćemo i znati koji su to sljedeći vasijeti, da vam ne bi uzimao vaše dragocjeno vrijeme. Naime, vidimo da vasijet, prvi vasijet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam je prilike Muazu jeste takval Ne samo u ovom hadisu, nego i u drugim hadisima vidjet, ćete da se potencira na takvalu I dosta smo čuli o takvaluku i u Kur'anu također. <clears throat> Naime, takvaluk je za nas najbitnija stvar. Jer ona u sebi sadrži i ihsan, sadrži i e, i halal i haram, sadrži brigu o ahiretu. Ona je zašta džehennemske vatre. Tako da je takvaluk, e, kako Allah kaže, hajru za najbolja, najbolja oprema koju možemo znači, ponijeti sa sobom na ahiret. Znači mi se pripremamo za naša putovanja, jel? I po nekoliko mjeseci, ali s obzirom da je ahiretsko putovanje, vječno putovanje, najbolja oprema je takvaluk koju, znači, tu pripremu rade čitav svoj život. Allah Žešanu kaže La haufun To su oni koji neće tugovati i neće imati straha na sudnjem danu kada drugi ljudi budu imali straha. Bogobojazni, česti, neće imati toga straha. Allah najbolje opisuje takvaluk u jednom kuranskom ajetu, a i u drugima također, ali ovdje opisuje ovom ajetu šta je suština takvaluka. Kaže Allah, lejsel birra en tuvallu vuduhakum kibelem mešriqi wal magrib. Nije dobročinstvo da okrećete vaša lica prema istoku ili zapadu. Znači kao da može da kaže, e, nije forma, nije to e, dobročinstvo. Znači, hoćeš da ti sad klanjati pred mihrabom, ili ćeš klanjati u onom čošku, ili ćeš klanjati pred mimberom, jer ćeš, ne znam, otići e, na neko posebno mjesto, znači ne pokazuje se time dobročinstvo. Walakin albir, nego je dobročinstvo. Men amene billah, onaj ko vjeruje Allaha, wal jeumil ahir, sudni dan, wal melaike, vjeruju meleke, wal kitab, i u Kur'an, wal nebijin, u poslanike, wa a'tal mal, i onaj koji daje svoj imetak ala hubbihi, drage volje. Kome? Zevil kurba, bližnjima. Val jetama, jetimima. Val mesakim, nevoljnicima. Vabni sebil, putniku, namjesniku. Vasa ili onima kojima je potrebno, koji su potrebi. Vafir riqab, i za otkup iz robstva. salat, i koji obavlja namaz wa ate zaka i koji daje zakat wal mufuna bi ahdihim ila ahadu i oni koji izvršavaju date im obaveze dogovoreno was sabirin i oni koji su strpljivi fil ba'sa'i wad darra u ba'sa'un u neimaštini wad darra i kada ih kakva bolest وفي bes i u bojnom polju. وحين البأس أولئك الذين sada, Oni su iskreni وَأُلَيْكَ humul mutapu. I oni su muttaqun. Allah šan kaže da su oni muttaqun. Znači, to je srž takvalog. Pogledajte koliko samo osobina i koliko e, je potrebno da uradimo da bi dosegli taj nivo takvalog zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi vasijet koji je uputio Muad ibn Džebelu jeste u usike bi takva Allah. Vasijet je oporučujem ti, znači na prvom mjestu Znači jedna riječ u kojoj je sadržano ovoliko, ovoliko značenje. Naime, takva se nekada u Kur'anu upotrebljava u značenju e, poštovanja prema uzvišnom Allahu šanu, pa Allah kaže ja iyaja fattaqun, mene se, mene se bojite. Znači imajte straho poštovanje prema meni. Nekada se riječ takva upotrebljava u značenju ta'a. Ta'a znači pokornost Allahu šanu, ta'a. Ja ladina amanu taqullaha haqqa tuqati. O vjernici, Allaha se bojte pravim takvalukom. Ibn Abbas tumači ovaj ajet i kaže Ati'uhu haqqa ta'ati Allah je šanu dosljedno slijedite. Znači pravim ta'atom. Nekada takvaluk znači čišćenje od grijeha. Allah je šanu kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Onaj ko bude slijedio Allaha i njegovog poslanika. وَيَحْشَ اللَّهِ I bude se bojao Allaha وَيَتَّقْهِ i bude se imao i bude imao strahom poštovanje prema njemu fa ulaika humul faizun oni su to jeste on je od oni koji će uspjeti jedna od najljepših e, e, da vam kažem priča i kazivanja koji sam pročitao vezani za, za tefsir ovog ajeta i sure Nur jeste kada je jedan od bizantijskih e, izaslanika prešao na islam e, povodom ovog ajeta. Kada je došao Omer ibn Khattab radijallahu anhu i rekao u vašoj knjizi, misleći na Kur'an, sam našao ajet koji je skupio sve ono što je objavljeno u prijašnjim objavama. Znači, samo jedan taj ajet je obuhvatio sve ono što, što su prijašnje objave govorile. Pa kala Omar Mahi, tada ga je Omar upitao, a koji je to ajet? Feta sabika, pa mu je on proučio ovaj ajet koji ste sada čuli. kal i lejke tefsiruha. A zatim mu je rekao, a ja ću ti ga obrazložiti. Kema fahim fahimtuha. Kao što sam ja razumio. Onako kako sam ja razumio taj ajet. I rekao je, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ تَعَالَ فِي الْفَرَائِدِ onaj ko bude slijedio Allah Lešanu u farzovima, onome što mu je Allah Lešanu naredio. Wa rasulihi fi sunen i bude slijedio poslanika u sunetima. Znači u onome što je poslanik radio. Wa jahša Allaha fima mada i bude se Allaha bojao za svoju prošlost. Wa yattaqhi fima huwa at i bude straho, imao poštovanje i bojao se Allaha Đelešanu za svoju budućnost, faqad faza فَوْزًا azima, Uspio je velikim uspjehom. وَالْفَائِزُ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ A faiz, pobjednik je onaj ko se udalji od vatre, وَاُدْحِلَ الْجَنَّ i ko uđe u džennet. فَقَالَ عُمَرْ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Rekao je istinu Allahu poslanik sallallahu ve sellem onda kada je rekao u titu džavami'al kelim dat, dati su mi neistrpne riječi. al kelim se podrazumijeva riječi koje su tako koncizne, jasne i zgrovite, ali nose velika značenja. Znači, to su kuranske riječi. Kur'an je al kelim, znači sa nekoliko ajeta ili sa jednim ajetom obuhvata velika značenja. Zato imamo znači, više tefsira koji, tumače značenja Kur'ana, a najbolji mu pesir je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i prvi mu pesir. Naime, i sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imao jezgrovit, jasan, e, privlačan govor koji su znači slušalci, slušalci jel, tako pomno slušali. Allah Jelšanu kaže Tilka al nurithu min ibadina To je džennet kojeg će naslijediti od naših robova oni koji budu taqija, koji budu bogobojazni. Znači nasljednici dženneta, miras džennetski pripada bogobojaznima. I Allah Žešanu kaže وَتَزَوَّدُوا Znači uzmite prtljak. Znači opremite se, uzmite opremu. Fa inna hajra zadi takva. Najbolja oprema je takva, takva. Wattaquni ja ulil albab. Bojite se mene, ja ulil albab, vi koji ste razumom obdareni. Sljedeći vas vasijet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je uputio Mu'ad ibn wa kun sadiqan fi حَدِيثِكَ Znači nakon takvaluka koji je najbitniji jeste budi iskren u svom govoru. Znači govori istinu. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazuje u hadisu da iskrenost i iskren govor E, vodi, u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u džennet. Dok laž vodi u razvod, a razvod vodi u džehennem. I naime, onaj ko govori istinu stalno, koji govori istinu, bude upisan kod uzvišenog vlada Žešanu kao istinogovornik, dok onaj se di, dok onaj koji laže bude upisan među one lažnici kod uzvišnog Allaha Kako bi uvijek istinu govorili i plašili se laži, poslušajmo riječi uzvišnog Allaha Đelešana kojima kaže Ja im ladina amnu takullah, o vjernici, bojite se Allaha, wa kulu qawlan sadida i govorite uvijek istinu. Mm. Šta dobijamo za to? Yuslih lakum a'malakum. Allah će popraviti vaša djela wa yaghfir lakum dhunubakum. I oprostit će vam vaše grije. Zatim Allah kaže Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun Allah neće uputiti na pravi put, neće ukazati na pravi put onome koji, je musrif, rasipnik, kezab i lažljivac Znači, ko, ko je lažljivac Allah mu neće uputiti na pravi put. إنما يفتر الكذب ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة a na sudnjem danu vidjet ćeš one koji su iznosili laži o Allahu da su njihova lica crna. Jer laž je grijeh, a grijeh prlja lice, prlja srce, a ono što uprlja srce, uprlja i lice. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže Idmenu li sitten min enfusikum. Vi mi garantujte šest stvari od sebe. Abmenu lekumul dženne. Ja vam garantujem dženne. Znači da ćete ući dženne. Šta poslanik od nas traži? Astiku ida hadistum. Znači budite u vašim govorima tačni. To jeste govorite istinu kada govorite. Kada govorite, istinu govorite. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ Kad nešto obećate, ispunite. Hm? وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ I kada vam se povjeri neki emanet, to izvršite. Znači, emanet izvršite. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ čuvajte vaša stidna mjesta, وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ Poginite vaše poglede. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ I gonite svoje ruke od harama. Znači, to su ti vasijeti. Ko bude od nas ispunio to poslanik sallallahu alaihi ve sellem garantuje ulazak u džennet. drugom hadisu Allah, Allahu poslanik alaihi kaže ene za'imu bejtin fi vesatil džennet. Ja garantujem kuću u usred dženneta. Kome? Limen tarakel kedibe wa in kana mazihan. Onome ko ostavi laž pa makar se i šali. Znači Allah šanu garantuje kuću usred dženneta onome koji čak i u šali ostavi laž. Jedne prilike Allahu poslanik sallallahu ve je upitan a je kunul mu'minu džabanem o Allahov poslaniće, je li moguće da vjernik bude strašljen? Kale na'am, kaže moguće. A je kunu je li moguće da bude škrt? Kale na'am, moguće. Kila e kunu a je li moguće da laže? Kale da. kaže Allah poslanik, nemoguće. Znači, nemoguće je da vjernik laže. Znači, nemoguće. I ako se desi da si slagao, preispitaj svoj iman. Znači, preispitaj svoj iman. Jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa ne laže. Rekao istinu. Naime, Postoje stepeni u sidku, postoje određene, ste, određene I ovaj sam naziv sidk, iskrenost, je širok pojam. Prva deređa tog sitka jeste sit lisan, iskrenost jezika, kada govorimo našim jezikom. Naravno, iz ovih hadisa i ajeta vidjeli smo da je laž haram, da je zabranjen, je li tako? Međutim, Znači on je laž u osnovi zabranjen. haram. Međutim, u nekim okolnostima je, laž dopuštena. Ne samo da je dopušteno, nego je obavezno. Znači, u nekim okolnostima je laž obavezna. Zato što je govor sredstvo do cilja. Znači, nekad, kao meni Musuf mora kaže, babo, ja tebe naj, naj na svijetu volim. Ja znam odmah šta on hoće. Znači, on svojim govorom ima neki cilj. Hoće čokoladu, hoće... Znači, e, govor, naš govor je sredstvo do cilja. I ako je cilj, ako je krajni cilj, pohvala, on u većini slučajeva se može postići bez laži. Razumijete? Međutim, ako određene okolnosti iziskuju da se cilj ne može postići osim slaži, onda je laž dopušten. Razumijete? Zapam. Znači, većina ciljeva koji su dopušteni islamom, pohvaljom, mogu se postići bez laži. Znači, na način Međutim, ako je taj cilj nemoguće postići, nikako drugačije osim sa, sa, onda je dopušteno musliman da laži. Kao recimo, ne samo da je dopušteno, nego je u takvim situacijama muslimanu, znači vađi da slaže. Recimo, ako se musliman skloni od tebe, od nekog zulumčara, nasilnika koji hoće recimo da ga ubije, ili recimo da hoće da uzme njegov imetak. Znači ti si kao musliman dužan da slažeš kako bi znači, sačuvao svoga brata muslimana. Ili recimo, ako ti je neko dao, brat musliman dao ti, znači, neki imetak da mu sačuvaš, naiđe neki zalim, vojska neka naiđe hoće da uzmu to. Znači, dopušteno ti u takvim situacijama da slaži. Kako bi sačuvao taj mitak? Ili recimo da iskažeš riječi kufra na kao što su to ashabi radili. Znači imate onaj poznat događaj da sad ne ponavljam. Samo da bi sačuvali, da bi sačuvali e, ostalu brać muslimane. Znači kao što onaj ashab poljubio ono u čelo i sačuvao ostale ostale ashabe, znači od pogubljenja. Znači cilj je, cilj ispunjen na način e, izrekao je riječi kufra, slagao je. Međutim, on u srcu, kada je poslanik sa alaihi se upisao, upitao, a kako je tvoje srce? Jel, jesi, kaže, ja nisam, moje srce na imanu, nije na kufru. Znači, poslanik je potvrdio da je ispravno, ispravno postupio. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Lejse li kedibu ellevi yuslihu bejnen nas Nije laž i ne smatra se lažnicem onaj koji popravlja stanje među ljudima. Fe jelmi hajran ev jakulu hajran. Znači nekada se desi, pogotovo u našim društvima gdje ljudi radi nekih sitnica, znaju da ne pričaju i po deset godina, Dopušteno je u takvim situacijama, shodno hadisu samo poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ako znaš da ćeš popraviti stanje između dvojice komšija koji su u zavadi, pa da odeš jednom komši i kažeš, evo, bio sam smiho, on kaže, jes pogriješio je on, ali mu nekako teško da ti dođe da ti priznaš. On, je on, ali nije bio, nije to meho ni rekao. Pa onda odeš tamo kod buse pa i gusu tako nešto slično rekao. I onda oni kad se sretnu, oni imaju to, oni to već u svojoj glavi razmotavaju. E, pa možda i jes rekao, pa nekako se već drugačije gledaju, dok se ne pomiri. Razumijem? Poslanik sallallahu alaihi znači za takve ljude, oni koji izmiruju muslimane ili koji izmiruju ljude, kaže da nisu lažljivci. Mada su znači, u tim situacijama možda i Recimo kao Ibrahim Ali Salam, kad je e, kad su došli oni, e, kad je došao on svoj narod e, pokušavao racionalno da navede da to što oni obožavaju kipove, da i racionalno navede da, oni, da su oni na, da su oni na zabud, da je to pogrešno. Ha. Kaže, inni se kaže, ja sam bolestan. Jer oni su vjerovali u zvijezde, vjerovali su u sunce, vjerovali su u ove nebeske pojave. I Ibrahim a.s. pogleda u nebo, kaže, ja sam bolestan. Svi pobjegoš od njega. A kad su oni pobjegli, on poobava neki I ono, najvećim dadne onaj, ono, onaj mali. Kad su oni došli, kaže, men fa'ala hada bi alihetina i nevole min zalimin Ko je ovo uradio s našim kipom? Onda kaže, čuli smo Ibrahim, kada dovete ga? Kaže, Ibrahim, Ko radio? Kale bel fa'ala kebirum hada. Kaže, ovaj veliki uradio. Fes elu mi kale jem takun. govori. Oni stavljaju, daju te kipovi govori. Ja. Hoće da i navede, znači, Kale fetabudu nema tenhitun. Kaže, zar robujete onome što ste vi sami iskresali Znači, eto, nek vam odgovori on. E sad, pa ste ovi kažu, jedni kaže, kako Ibrahim ali sam slago? A, Ibrahim ali sam poslanika slago. Drugi tumači da nije slago, nego je rekao kale bel fa'lu hada. On je kao ovaj veliki prst, on je srušio, on je prstom porušio. nisam kao nije slago. Nego je rekao, netko ovaj prst, znači ima dvosmisleno značenje. a oni su mislili ko ovaj veliki kip, najveći, on je to uradio. Razumijete? Znači, u nekim situacijama, znači, treba se čovjek sna, na način koji će, znači, ovaj, popraviti stanje. A sitku fi nijeti Također sitku nije, Znači da čovjek ima iskren Znači sitk, iskren odnos prema Allahu Iskren nije A to je ihlas. Znači sitku fi nije. Znači ihlas. Iskrenost u obavljanju djela. U odluci također. U izvršavanju dijela. Naime, mi trebamo nastojati kao vjernici da naš E, naš batin, naša unutarnjost i naša vanjština, naša, naša aktivnost i naša djela budu potpuno isti. To jest da ono što je u našoj, e, u duši, je u nama, da bude znači, manifestovano na djelima. Znači ono e, što je pogubno i što je osobina munafika da njihova vanjština, njihova djela pokazuju suprotno onome što je u njihovim prsima. Razumijete? To su munafici. Znači oni kriju E, u svojim prsima mržnju prema islamu, prema muslimanima, a manifestuju, recimo, manifestuju namaze, manifestuju čak i hač i druge ibadete. Sljedeći vasijet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste وَكُنْ li ahdik Muaz. Znači, budi vafijen li'ahdik odgovoran, precizan, dosljedan kada uzmeš ahd, neki ugovor, u onom što se dogovorio, što si potpisao ugovor, što si obećao, budi dosljedan u tome. Jer Allah šano opisuje, Bogobajac kaže, Alladina yufuna bi ahdi Allah, oni koji dosljedno izvršavaju svoj ahd prema Allahu, svoj ugovor koji su Allah šano dali, وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ I ne raskidaju taj misaq. Misaq je kao kad vi dobijete crno na bijelo papir, misaq. وَمِنَ الَّذِينَ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلِيهِ Koji su iskreni u onome što su Allah Žešanu dali kao obećanje. Znači, dogovorio se Allah Žešanu onda kada se rekao kelime šahadet i znači ako si to potvrdio svojim djelima, svojim imanom, znači bit ćeš od onih za koje Allah šan naziva riđali, ljudine. Znači, ljudine. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ Znači, Allah šanuhu nikada neće iznevjeriti svoj, svoj va'd, svoje obećanje koje je dao svojim poslanicima. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِي مِنَ اللَّهِ Znači nema niko dosljednije izvršavanju obećanja od Allah Žešanu. Allah Ako Allah kaže nešto, to je tako. Znači to su tako ashabi e, shvatali, razumijevali. Znači kad im se kaže, znači ajet ili poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ponudu im džennet. Znači imate onaj primjer sa onom palom kad je bilo, e, pa onaj jetim tim e, pravio između svoje, jel na među pravio na zid, između sebe i komšije, pa naišao na onu palmu. I kad je došao, palom se ispriječila. I otišao komši i kaže, bil mi prodao palmu, ili daj mi, pokormi palmu. Kaže, ja neću. Onda on ode, poželi se poslaniku, se alaihi na sallam, poželi se poslaniku, poslanik sallallahu kaže, zovite mi to i to. Kad je on došao, ispričao, kaže, je li istina to dobro? Kaže, jesu. Pa kaže, podaj mu palmu. Kaže, čovjek neće. Pa dobro, kaže, podaj meni palmu, da mu ja polu. Pa ću mu ja polu. Kaže, pa čovjek neće. Onda poslanik sada sada mi kaže, podari mu palmu, ja ti garantujem palmu u Znači, poslanik mu daje ovu palmu Kaže, čovjek neće. Znači, ashabi su, ashabi su začudili da neko može odbiti džendetsku podu. Znači, jer oni e, svi žude za džennetom. Ili možemo reći, većina njih žude za džennetom. Znači, ali ovo ovaj je bio neki škrtac i ne, da. Moje tačka. A? I tad jedan od tih od ashaba po imenu, kako je Ebu... Ebu Dahda. Ebu Dahda, bravo. Ebu Dahda kaže Allahu poslaniće, Hoću li ja imati palmu u džennetu ako kupim od njega ovu palmu i poklonim ovom, ovom Kaže Allah poslanik hoćeš. Subhanallah. I onda se on prema Kaže, znaš li onaj moj palmovik u Medini? Kaže, kako neću znati. Kaže, onaj sa šestom palmi, sa velikom kućom i pitkom vodom i velikim zidom koji je okružio. Kaže, svi, svi u Medini znaju za palmovik Ebu Dahdaha, kaže, eta, kaže, da li bi bio zadovoljan da ti dadnem, kaže, jednu palmu, da ti dadnem, kaže, sve to za ovu tvoju, kaže, palmu. Kaže, kako ne bi bio zadovoljan. I poslanik sallallahu alejhi ve bili su svjedoci sklapanja tog ugovora. I on se okreće Allahom poslanik kaže, Allahom poslaniće, jel sad? Jesam sad dobio pavu u dženetu? Kaže poslanik, ne. Nisi, kaže. Kaže, Allah je, kaže, rekao za jednu palmu, jednu palmu dženetu. Ali si ti, kaže, i svoje dobrote povećao. Znači, ti si za jednu palmu dao čitav palmovik. Pa ti je Allah Žešanu dao dva palmovika u dženetu. Pa je rekao Allah poslanik, a koliko je samo palmi Ebu Dahdaha u džennetu. Znači poslanik vidi njegove palme, već poslanik vidi palmu i vića koliko je samo palmi. Pazite, onaj, ashabi koliko su se oni borili da dobiju, da dobiju znači, svoje mjesto, da investiraju za svoje mjesto u Ali to su postigli prvenstveno što su vjerovali ono što im Allah i poslanik kažu. Znači tu nema, Allah šanu rekao, Allah sigurno neće, znači slagati, sigurno neće ono što je on obećao i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to se vjeruje. Znači neka ljudi radi neke okolnosti ne mogu ispuniti. Ali kad kaže Allah i poslanik onda onda to treba tako srčano vjerovati u to i boriti se za to. A evo jedne i priče koja se spominje u Israelijatima kaže da je jedan čovjek posudio drugog neku svotu novca. Međutim, onda kada su e, sklapali to, kad, kad je on posudio od njega, nisu imali, kaže, nikako, nekog da im posvjedoči to, niti čatu kakvog da im to zapiše, pa da im I onda ovaj njemu kaže, pa šta ćemo sad? Na. A ovaj, pošto je bio vjernik i ovaj bio vjernikom, kaže, Allah Đelšanu nam je najbolji e, jamac i najbolji svjedok. I ovaj se složi. Mada je mogu reći, znači, imaju šartovi, imaju uslovi, ne ima šartova, ne mogu ti dati. Međutim, ovaj se složio, kaže, dobro. Allah jamac i Allah nam je svjedok. I ovaj je uzio taj novac, otišao tamo u neku zemlju, radio, taj novac se oplodio, jel? I sad su oni dogovorili se tačno kad ćemo vratiti taj novac. Daj mi taj novac, tad, u to i to vrijeme. Međutim, kad je on krenuo, došao je do, do te rijeke, i to je bio kao neko prevozno sredstvo čamac, šta je već danas trajekti. Taj čamac ili brod je bio u defektu. E, I vidi on da će, da će zakas, znači na dogovoreno vrijeme na Znači on kod sebe ima pare, ali taj čamac u defektu. I onda on sjeti se, pa Allah Lešanu nam je bio jamac i, svjedok. I uzme komad debla, drveta, izbuši ga, stavi pismo u kojem je napisao, znači da je to novac od njega, to mi to. I stavi tu svotu novca, začepi deblo i bismillah baci to, to deblo u I kaže Allah, ti si bio svjedok i šahat, Vrati ovaj hak, to ovaj mal, to je tuđi hak, vrati ga vlasniku. I Allah šalno je dao da je ovaj čovjek koji je čekao na drugoj strani rijeke vidio da nema ni broda, nema ni ovog čovjeka, da nisu došli i onda hajte, da nije došao prazni ruke, u ruku da pokupu to tih debala, stabala, drva, jel, što rijeka nanese, i Allah je dao da je on uzeo znači, to deblo znači, u kojem je bio njegov Kada je došao kući, otvorio je i našao je taj novac. E, pazite sad, ovaj čovjek nije bio ubijeđen toliko da je taj novac došao. Znači, on je ponovo, znači, istu svotu novca, sa istom svotom novca, otišao ponovo čovjek u kući. Znači, međutim, ovaj mu je rekao, zahvalio mu se i rekao, Allah Đelešanu je tvoj imetak umjesto tebe meni, meni vratio. Pa vratio mu Allah Đelešanu. Znači on ovaj nije mogao vjerovati znači, da, je ta, da je to djelo da je to djelo Ovo je veoma pomoćna priča da Allah Đelešanu, da onaj koji postoji sa Allahom Đelešanu, da će Allah mu pomoći znači, u tom poslu. Jer pazite, želim da ponesete i da razumijete ovaj hadis u kojem Allah poslanik kaže Men ahada anwar nas yuridu adawha adda Allahu an Onaj koji uzme od ljudi i metak s ciljem, s namjerom da taj metak ljudima vrati. Adda Allahu an Allah Želešanu će mu vratiti metak. Znači doslovno. Šta to znači? Ako si uzio i znači normalno da ljudi uzmeju metak, da posuđuju, znači Allah će ti pomoći da taj imetak vratiš. Znači, I mi imamo tu krizu danas. Ljudi upadaju u kamate, upadaju, ne znam ja, u rat sa Allahom Želšanom, njegovim poslanikom, sa Allahom zato što nemaju prilike da posude od novca, niti neko hoće da na vas. Znači, izgubilo se to povjerenje među ljudima. Znači, i onaj što daje, njega je strah, hoće li biti vraćeno, i onaj što uzima, ne zna, hoće li moći Znači, izgubilo se tu, je, to povjerenje među ljudima, nažalost, i mi treba da, da se navikavamo. Znači, da pomažemo. Jer poslanik sa nam kaže, men nas, onaj ko uzme i metak ljudi i s namjerom, znači da od tog imeta se koristi i da taj imetak vrati istom vlasniku, Allah će mu olakšati da vrati I to je tako. Evo, pitajte, tko god je uzimao zemlju, znači uzeo zemlju, hoćeš kuću pratiti. Uzeo si zemlju, pare dođu, vratiš posudio si, vratiš te pare. Onaj ko prodaje zemlju, ne vidi od te pare nikako, nema beričite u njima. Razumijete? Tu vam je živa istina. Evo, ljude koji su uzimali zemlju, koji su prodavali, pitajte znači, e, kakva je to relacija novca? Jer ima u tom, u tom ima beričita, Allah šanu, znači dadne beričita i olakša čovjek. Zatim poslanik kaže, وَمَنْ أَخَدَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ Onaj ko uzme imetak s ciljem da taj imetak upropasti, etlefaha, da ga uništi, Allah Đelšanu će njega upropasti. Znači, neće mu dati beričeta ni u tome što je htio. Razumijete? Kao što naši uzimaju, ne znam, uzme kredit, ode, ode na more, uzme, ne znam, posudi para, ode u... kako će on Naravno da je u... Znači, nema u tome hajr. I Allah šan tim <laughs> ljudima ovaj, neće pomoći da, da vrati to. Zato, e, veoma je bitno da mi kao budemo odgovorni u našim, našim e, ugovorima, u našim odnosima sa određenima Allahom žešanom i ono što smo se dogovorili da budemo dosljedni u tome. Znači, E, vasijet Allahu poslanika Muazu ovdje jeste budi dosjedan u dogovorima. Znači budi dosjedan u dogovorima. Jer onaj ko nije dosjedan u dogovorima upecao se u mrežu munafika. Jer to je osobina munafika. Znači poslanik sa kada opisuje munafika kaže znači kada mu se nešto povjeri on to iznevjeri. Va da va'ada ahlef. I kada obeća on znači pronevjeri. Da ne bi se upecali u tu, u tu zamku, u tu zamku. Sljedeći vasijet, kad će osvojiti dovoljno, imam do sad. Znači, ćemo još jedan vasijet, da s tim završimo. Slobodno vi reste. Ajde još jedan. <laughs> ja. Kad je ružan. Sljedeći vasijet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Mu'ad ibn Džebelu وَأَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا Znači daj pozicije ila ehliha, onome koji je, koji je zaslužan. Znači to, to tako prevodimo. Emanet je širok pojam. Allah zašao kaže Inna je ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje. Znači ne savjetuje, nego vam naređuje da pozicije, da znači da te pozicije, tako da kažem, bilo gdje, u bilo kojem segmentu, znači Allah to naziva emanat, da su to emanati. Dajte ila ehnija, onima koji su i zaslužni ili onima koji su, i, koji su znači, odgovaraju za taj nivo, koji su sposobni za to. Znači, nemojte gledati na vašu bliskost s njima, što ste bliski, što ste rodbina i to, ne, nego eh, da čovjek bude ehl da bude sposoban. Evo, kad bi sad zaposlili doktora, jel, došao doktor preko štele u operacijom salu, šta možete očekivati od njega? Ništa. Možete očekivati samo prela u fabriku, u firmu, bilo gdje, znači, ako se e, emanet, znači pozicija ta određena, položaj, dadne u ruke pogrešnom čovjeku. Znači, on može samo napraviti, napraviti bela. Allah što kaže, Alladine humli emanatihim wa ahdihim ra'un, opisujući to su oni koji o svojim emanetima i svojim ugovorima vode brigu. Vjernici su ti koji o svojim ugovorima i svojim emanetima vode brigu. وَالَّذِينَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I to su oni koji čuvaju svoje namaze. Pazite, ovdje povezuje odmah poslije a, emanat, e, pozicije, e, ugovori, vode brigu, kaže Allah i to su oni koji čuvaju svoje namaze. Jer onaj koji čuva namaz, sve ostalo, mimo namaza će bolje čuvati. Zapam. Znači, ako on čuva namaz i dosljedne u tom čuvanju, sve ostalo mimo toga će bolje čuvati i bit će mu bolje sačuvan. Međutim, onaj koji ne čuva namaz i koji nije ustrajan namazu, sve mimo toga će slabije čuvati. I sve će mu biti upropašteni, upropašteni, tako da kaže. Zato Allah ovdje odmah dolazi i kaže وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ صَلَوَاتِهِمْ Nije rekao salatihim. Znači, nego množina. Oni koji čuvaju svoje namaze. Nije rekao čuvaju svoj namaz. salavatihim, čuvaju svoje namaze, znači koji su ustrajni, čuvaju svoje namaze, oni će čuvati i svaki drugi, znači i posao e, koji rade, i neće iznositi šarafe, e, u džepovima iz fabrike da niko ne vidi, ne znam. Ha? Znači, to će čuvati kao svoje. Znači, je li tako? E. Kaže, ulajke humul varizu, znači oni su tu nasljednici koji će naslijediti Firdaus i u njemu će vječno naime, ova riječ emanet ima više Pa imamo recimo emanet u To je emanet jezik. Znači to je emanet Allah dao ti znači, zdrav jezik, dao, da naučio te govoru i to je sad emanet da čuvaš jezik šta će govoriti. Hoće li istinu govoriti ili će govoriti laž. Hoće li ogovarati, prenositi tuđe riječi i tako dalje. Znači, hoće govoriti, iznositi e, novotarije, izmišljati ono što poslanik nije radio. Znači to je sve emanet, znači emanet nosi jezik, emanet jezik. Mm. Zatim imamo emanet ajn, emanet oka. Mm. Znači da čovjek ne gleda ono što je Allah šanom zabranio. Jel tako? mu'minine je vudu min absarim. Reci neka obori svoje poglede. Znači, to je emanet. Wa amanetul također emanet uha, da čovjek ne sluša ono što je zabranjeno. Wa amanetul nasi, i emanet prema, kaže, ljudima. To jeste onda kada čovjek vaga ljudima da bude, znači, pravedan. Kaže, emanetul umara, el adlu fir ra'ije. Znači, ima i emanet i predvodnici, oni imaju emanet, a to jeste da budu pravedni, znači, kada je u pitanju, kada je u pitanju narod, da budu pravedni. Emanetul ulema, ima emanet uleme prema običnom svijetu, jeste en yuhammiluhum ala ta'a, da ljude potaknu na ta'a. Wal aflaq al hasana i na lijepo ponašanje. Pa to je emanet Znači, nije samo emanet da nauči, da nauči znanje i da vam kaže, nego je emanet da svojim ponašanjem, da svojim govorom, svojom praksom, znači da alimi potaknu ljude znači, na činje dobro djelo. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَاسِ I da, znači, tako i, i odvrate od, od loše. Znači, često puta se čuje da, znači, to bude suprotno, nemoj raditi kao što hođa raditi to bude tako. Zašto? Zato što znaju nekad znači, riječi biti suprotno djelu. Naravno, imamo i takvi primjera, a imamo i primjera koji su svijetli. Ali svako će polagati svoj račun. I naravno, emaneti prema porodci, to vam je poznato, sve su to emaneti o kojima će nas Allah Žešanu, znači na sudnjem danu biti. Ja, ja ejuha alladina amenu, la tahunu Allaha var Rasula, wa tahunu emanatikum, wa antum ta'lamun. O vjernici, nemojte tahunu, nemojte varati Allah i poslanika i nemojte varati vaše emanete svjesno. Pazite, Evo još za kraj ispričat ću vam, dvije, dva događaja, jer znam da vi volite to i da ćete najlakše zapamtiti svi ovi. Spominje se, kaže, da je jedan čovjek kupio zemlju, kuću kupio, od jednog drugog čovjeka. I ovaj mušterija našao na tom posjedu, kaže, našao čup zlata kad je našao taj čup zlata, uzme taj čup zlata i ode ovom prodavaču i kaže uzmi svoj čup zlata. Kaže on, ja ti nisam prodao čup zlata, nije to moj čup zlata. Kaže, ja sam ovaj čup zlata našao na tvojoj zemlji, znači kopu našao čup zlata. Šta ćemo sad? Pazite poštenja i pazite emaneta, odgovornost. Šta je ovo da je bio, da je bio pokvaren čak tu zlata, a, ja, ja, ja, pa je zaboravio ja, kad sam ja to Ne zna ona, čup zlata, ćeš to odbiti, jel ne? Ne, čovjek je pošten. Znači, ja ste tebi prodao zemlju, čup zlata, što to nije moj čup zlata. Razumijem? Vel, velika je to stvar. Pazite, e, velika je stvar ovog prodavača, znači ukazuje na njegovo ima jačinu. I, hajmo kod Kadije. Kad se otiše kod Kadije, Ovaj kaže, niti ja hoću da uzmem zlato, i ovaj kaže, nije to moje, to nije, nimam ja pravo na to. E, naravno, to je sad bilo jedinstven slučaj. Znači, jedinstven slučaj da se tako nešto može desiti. I sad njima Kadija kaže, imate vi, kaže, djecu. Pazite, Kadija kako je bio čovjek, znači, mudar pa- Kaže, imate djecu. Kaže, ovaj ima. Kaže, ja imam sin. Kaže, ova imaš ti, kaže. Kaže, ja imam čijeku. A kaže, šta mislite, kaže, da, da se oni, kaže, eto uzmu, kaže. Pa kaže, eto, nije problem, vidjet ćemo da se uzmu i tako. I tako se oni vjenčaju, eto, kaže, taj, taj čup zlata, kaže, date njima neka, hajde, počnu živati. I tako je bilo. Vjenčali se ovo dvoje i to zlato je pripao njima. Subhanallah. Imamo još fi kadisije. Kadisije kaže u, na, u na Kadisiji kaže jedan od pripadnika muslimanske vojske bio je kaže miskin, sirota, bijednik. Kaže našao je sanduk kovčeg jedan, našao je pun dragulja i zlata, svega u njemu. I taj kovčeg je odnio, znači s tim svim, znači on je to vidio, ja, odnio je svom, znači vođi, tom komadantu, tako da nazovem, qaid, komadant, jel? فَعَجَبَ مِنْ أَمَانَتِهِ مَعَ فَقْرِ Kaže, ovaj komadant, ovaj vojskovođa, se zadivio ili iznenadio se, znajući da je on siromašan. E, zadivio se njegovom poštenju, kako je taj emanet, znači, dostavio. I reče mu, kako se ti zoveš? Kako bi te, kaže, spomenuo kod Omera? I kako bi ti on dao od toga i kako bi te hvalio pred svijetom. A taj vojnik se rasrdio kada mu on to rekao i reče da sam ja htio Omera i tebe, ti to zlata ne bi ni vidio. da sam ja htio to ne bi ti ni vidio, ja bi rekao zlato nosi kući bježi. Znači, pa šta je ente vala Da sam ja htio zadovoljstvo da Omer bude zadovoljan, niti bi ga ti vidio, niti Omer. Fada'a lehu bi hajr. Ovaj čovjek je učinio dovu njemu, hajrnim dovu uputio. Poslao je to, to zlato, poslao je Omeru. Kada je stao Omer, kada je dobio taj haber, tu vijest, fale, aškuru Allahe en ja'ale fi džajši misle hada Zahvaljujem se Allahu Đelšanu koji je koji mi je dao među mojom vojskom tako pouzdane ljude. Znači, tako pouzdane ljude. Pazite, koji je emanet, koja je odgovornost, e, koje je poštovanje pred uzvišenim Allahom Đelešanohu, koje je zadovoljstvo i koja sreća na ovom svijetu. Znači, uistinu to samo mogu oni koji su e, u svojim srcima, u svojim djelima ugradili takvalog. To samo oni. Ostali to ne I uistinu bogobojazni, oni su najsretniji ljudi na svijetu. Molim Allah Žešanu da nas učini od takvih, da budemo dosljedni u slijedjenju njegove vjere, da volimo Allaha i njegov poslanika, da nam uljepša iman u našim srcima, a da nam omrazi griješenje i nepokornost